Amy Cheney Beach estis stara usona pianisto cae uno ar la mal multae internazie agnoscitae componistinoi di usono tiu tempe. Sia patrino estis talenta amatora cantistino cae pianisto. Amy pasigis horoin auscultante sin canti cae liudi pianon. Baldau, la patrino comprenis che eimi habis absolutan tonalton, cio permessis al gi recrei perfecte tioin melodioin. Eimi estis vera mir infano, cio parcerigis quardec canzonoin en la agio de uno, ca instruis sin legi en la agio de tri. Si ludis quar partain himnoin cae componi simple in valsoin en la de quar. Antau sia ses iaragio, si comensis studi pian sub sia patrino. Amy presenti sien unua in publica in recitaloin unu iaron posti ludante vercoin de Händel, Beethoven, Chopin, cae quelcain el siei proprai pezoi. La famiglio trasloquigis al Bostono, quie eimi studis ce la cefei pianistoi de la urbo, quio estis grava centro de la musica movado. Si faris sian Boston debuton iesia decses iaraggio, cae du iaro in poste si ludis sian premieron cum la Bostona Sinfonia Orchestro, ludante la concerton en fa minora de Chopin sul la dirigento de Wilhelm Gericke. Dec hoc iarace, si ghezidgis cun la eminenta curat sisto cae amatora cantisto Henry Harris Beach, 24 iaroin pliagia ol si. Li instigis sian ezinon concentrigi per componado cae limigi sia in publica in presentoin. Si havis nur unu iaron da formala trainado in harmonio cae contrapunto ce Junius Hill, char la edzo mal permesis sin pli studi for de la heimo. Do Amy Beach entreprenis rigoran mentrainan curson Primusic teorio cae componado, analizante la componación de que el kiel modeloin, kaj traducante vercoin, que kiel exemple la disertación de Berlioz pri orquestado Amy Beach atingis sian unuan rimarkindan que el componistino, con la presento de siameso en mi bemola che la societo Handel kaj Haydn de Bostono. Post tiu suceso, Amy Beach ricevis en comisión por y caicoruza y vergoy En la samayaro, la sinfonía Societo de Novjorko concert arión, a lente, Wolken basita sur texto de Friedrich von Schiller. Gi farigis la unua componajo de virino ludita fare de tiu ci grava orchestro. Por la Monda Columbia Exposizio en Chicago, si verkis la Jubilea Festivalo. La Trans Mississippi Exposizio en Omaha comisiis sian canto de bombeno, La nazia reputazio de Amy Beach crescis tra sciai plurai bon ricevitai vergoi, Sinfonio opus 32, la violon sonato opus 34, la piano concerto opus 45. Sci igis la unua usona virino quiu atingi generalan reconon quiel componisto de grande scala i vercoi cun orchestro. La Gaela Sinfonio estis la respondo de Amy Beach al alvoco de moema componisto Antonin Dvorak al usonai componistoi porque ili esploru sia in musica in radicoin conata pro sia propria isma stilo, Dvorak voyagis al Usono en 1892 por directi la Nazian Conservatorion de Musico en Nov Yorko. Li sugestis que America sono povus includi indianain cae afroamericain elementoin. Amy qui logis en Bostono, urbo de Granda Irlanda en migrinta usis Irlanda in melodioin qui el fonton cae modelon, si prescribit gin kiel simplan, crudan, sen pretendan belletson. Amy bich, estis sen compare la plei eminenta componistino el usono, si ei pliol sen quindec numerite i vercoi, prescau ciui el ili publicigitei, includis in componajoin, sacralan musicon, chambarain vercoin, cantatoin cae canzonoin sur textoi de Shakespeare, Robert Barnes cae Robert Browning. Generale, sciai componajoi havas romantican caracteron ofte compareblei cun tiui de Brahms.